Zbog onoga što se dešava sljedbenicima naroda sam poslanika Muhammeda i Saradu sam. Sljedbenicima muslimanima koji uživaju pri sebi imaju najbolju knjigu koja je jedina sačuvan. Sredbenicima čistog tevhida. Je li to taj narod za kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je najbolji narod koji se ikada pojavio? Kada kaže kuntum hajra umetim uhrđati nas. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Je li to taj narod za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će biti svjedok protiv drugih ljudi, a svjedočiti protiv drugih mogu samo bolji, najbolji. الله سبحانه وتعالى ذكر رسوله كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس Tako smo vas vi, mi učinili pravednom, središnom, umjerenom zemljom, da biste bili svjedoci protiv drugih ljudi. Da biste svjedočili protiv drugih ljudi. Jesu li muslimani taj umet za kojega Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je ovaj umet, islamski umet, jedinstven umet, umet zajednice, umet stoke, međusobne ljubavi, sabemos que vamos فذكرت الله سبحانه وتعالى ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ليس يقول اول امه ايضا امه ينسى امه فليس اطلق صدع فسموا منها وشرد فوضعوا لناس من عشر دقائق الساعه الساعه مسلمانا بما لم يتقوا زوجوا الى مسلمان سودانس su znači, danas postali neuki, nakon što su prednjačili u svakom zanju. Sa svih krajeva svijeta muslimani su, se upućivali protiv ljudi da se poduče svakoj vrsti znanja od njih. Muslimani su danas postali slabašni nejaki, nakon što su učinali ogromnu snagu. Muslimani su danas postali na začelju ljudskih i nakon što su ih uče vode bili napročeni. Šta se to dogodilo sa muslimanima? On je radi Allah talan postavio i rekao lijepu definiciju i formu kada je rekao Nahnu qavmu nazan Allahu bil Islam. Pa nahna ibtadajna ala izade fi gajri tagadan Allah. Mi smo narod koji je Allah učinio ponosom sa Islamom. I budemo li tražiti ponos u nečemu drugom, Allah će nas ponijesti. Pa muslimani danas svjedoci smo da su okrenuli od Allaha i Allahovog poslanika okrenuli se od Allahovog zakona, Allahovog šerijata, Allahovih propisa. I Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi pojasnio je naše današnje stanje. U knjizi Kur'an i Kerimu nalazi se odgovor za sve jednom stanju muslimana, najboljih. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala prejasno rekao Inu Allahe raju da je umadu da je umadu, da je umadu da je umadu, da je umadu, da je umadu, da je je umadu, umadu, da se dok sve ne promijeni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nije odgovor muslimana od sa to poniženja osim kada su se oni promijenili. Kada su oni ostavili Allaha i u poslanika. Ne bih mnogo da dužim s našom govorom stvarnosti, svi mi je više dobro poznani. Međutim, želim da kažem i sve da nas ovako naša bolna stvarnost, ovako naše bolno stanje mora da natjerati da sve jedan od nas postavi sebi pitanje šta sam ja uradio za Allaha? Šta sam ja dao, žrtvovao za Allaha, Allahovu vjeru da stanje se promijeni bolje. Ovo pitanje se mi neprestano moramo ponavljati. Nikada ga se ne smijemo zasititi. Kako bismo svoje srca oživjeli, svoje života oživjeli, ratom za Allaho vjeru. U vremenu, danas, kada su se neprijatelji Islama pokrenuli sa svom svojom samom da šire svoje mjesto, da šire svoju zabudu, a nikada se nisu pokrenuli neprijatelji Islama da šire svoje zabude, osim onda kada su nosioci istine, nosioci Islama stane u radu za Allahom vjeru šta sam uradio, šta sam žrtvovao, šta sam dao ja za Allahove. Nažalost danas, mnogi muslimani ne razmišljaju o radu za Allahove, to im je sporedna stvar. Neki uopće ne razmišljaju, samo jedu i piju, pune svoje stomake, pretjerano spavaju svoje oči umaraju, želje se razmažavaju. to im je glavna briga. Niko ti, dragi moj brate, ne zabranjuje da na dunjavu imaš više cilje u svom životu. posao, dobar posao, да се ozemiš lijepo, da stekneš porod, da imaš lijepo auto, imaš lijepo kuću, niko ti to ne zabranjuje. Međutim, od svih tih ciljeva na ти е ti je najpreći Prvi od svih tih mnogobrojnih ciljeva имаш во u svojom životu na шта ти ti je najvažnije? Prvi cilj, među svim tih ciljeva koji znajmo dobro, da да nismo stvoreni, nismo dovedeni доведени на svijet, свет, осим Бога, да за Аллах и Аллаху да вјеру, osim zbog ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je prejasno rekao, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio džine i ljude, odnosno ne bih stvorio džine i ljude da nije ibadeta meni. Nisam stvorio džine i ljude osim da ga obožavaju. Naš dolazak na ovaj svijet, razlog našeg dolaska jeste obožavanje Allah subhanahu wa ta'ala vraca Allah Allahu vjeru. Nažalost, mnogi, pa čak i oni koji dolaze na slične skupove, osjećuju u kući nešto, Misle da je rad za Allahom vjeru, poziv i vjeru i ograničen na određenu skupinu ljudi. Učenih ljudi, takozvanih dalje oni trebaju da pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala, a mi se možemo pozabaviti s onim dunjavnim životima. To je ogromna greška. Tako mi gospodar, kako je ogromna greška. Svi smo mi tako gledamo na putnici jednoj lađi. Svi se mi nalazimo na jednoj lađi. Pa ako se ova lađa spasi, spasimo se svi će nam ova vlada propadne, bude uništena, bit će nam svim uništeni. Kao što je došlo od u hadisa hadisu kod imama Buhari, u hadisu Anasa, u hadisu Normani i Bešira, radi Allahu talam, da je Allah poslanik alihi salatu sam rekao primjer onoga koji poštuje Allahove granice i onoga koji ih narušava je poput primjera naroda, ljudi koji se nalaze na jednom vlađi, love lažno pa neki se nalaze na pamuti, neki se nalaze u donjem dijelu lađe, potpuni su lađu svi. Pa oni dole koji se nalaze u donjem dijelu lađe, kada ožetne, idu do njih gore, na pamuti i traže u njih vodu. I tako ne neprestano, da se nalazi. Pa kako jedne prilike šta mislite, ovi dole. Kada bismo mislili na ovom otvoru, u donjem dijelu lađe, da stalno ne idemo, pa ne uznemiravamo ove Kaže Allah u poslanju Ali Izzalacom. Oni vole kada bi ih pustili da učinje ono što hoće svi bi bili uništeni. A kada bi ih uzeli za ruku i poslanju spasili i njih i sebe. Svi se mi nalazimo na jednoj lađi. I dobri je još. I bogobojazni i razumni. I divnici i nevjeti. Svi mi potrebno jednom lađu. Pa ne budemo hvala hvatali i drugi za ruku i popravljali jedni drugi. Svi ćemo biti, svi ćemo biti uništeni. Ovo je za svakog muslima svaki muslimanke jeste da rade za Allahovu vjeru shodno svojim trenutačnim mogućnostima. Nije obaveza da staneš ovdje na mega, biti da sjedneš tamo i da govoriš o Allahovu subhanahu tada vjeru već radi za Allahovu vjeru shodno svojim trenutačnim mogućnostima. Da li za Allahovu vjeru liku koliko zaista, zaista možeš. Ne mogu govoriti, ne znam ja, ne mogu, takav sam, ne mogu se mijenjati ili ma Makar svoje ponašanje izgleda onako kako od tebe traži, Allah subhanahu wa ta'ala nemoj svojim ponašanjem obraćati od Islama. Nemoj svojim, svojim ponašanjem davati pogrešnu sliku Islama, odašljivati pogrešnu sliku Islama drugim, drugim ljudima. Sjetimo se dobro. Najbolji čovjek nakon Muhammeda Ali salatu sam zove u nekada uvjetra od Allah tamo, tako? Prvi dan prima Islam. I šta je mogao od toga trenutka da čuje od Allaha od poslanika Ali salatu sam? Nešto vrlo malo. Nekoliko kuranskih ajeta. Sljedeći dan dolazi car petericom ili šestoricom ljudi koji su opravdali dženet. Odmah sljedeći moram dolazi sa šestoricom ljudi koji su opravdali dženet, koji su samo nisi ženice. Najbolji se također najbolji ashabi. To je na Amr, koji je bio svoje vrijeme, najbolji pjesnik, pa kada je došao u Meku, zahvatali su ga mnogobozi kao pojavio se čovjek koji poziva drugoj vjeru odvraća od vjere naših očeva, naših pradjedova. Čuvajmo se dobi, nemojmo se pridržavati. Najbolje je da stavi šarpe u uši da ga ne slušaš. Pa je došao kod Javovi i zatekao lomu poslanika, ali je sa odnosom kako klanja, pa ga zavijedio njegov nas. Pa je vidio da kako se obraća mušnicima, nešto našim ljudovima, pa kaže Tufejl, ti si razuman čovjek, izvadi ću, poslušam, ako ne bude, ti si razuman čovjek, ako ne bude, kako treba odbaciti od sebe, ljude zašto da ne prihvatiš ono što je dobro. Da je poslušao Allahov poslanik Ali i Zalatu Sam i odmah za njim njegove kući. Allahov poslanik Ali i Zalatu Sam otišao iz Mesida, od Kabe otišao prema svojoj kući i išao za njim. Pokucao, izašao Allahov poslanik Ali i Zalatu Sam kaže, pojasni mi ono čemu pozivaš. Reci mi čemu te pozivaš. Pa da je kratko upoznao sa islamom i odmah mu pružio ruku i kaže, nakon što je izrekao šehadu, kaže, pošaljeno svom mojom narodu. شأنهم مرض الفتح والمفهوم اسمع والله اجمع من جسد أن يدل إلى باطل سري تشرع الله إليه يسمعك ولا تسمعنا شوي يسمعك وتظهر الله سبحانه وتعالى إليه معاشر الزانس نحن نقول مكوجنا نسمع إليه بك توجهنا ونظر من آية مع حديثنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام نخرج من سوء شيء ويجب أكثرها في الأرض منهم عن que المعبود السير ويسير من وجهة الغرب صلى الله يهود ascendem assim exaltando. Vecinam do universo muçulmana, coisa que os defensores é é da Constituição miradas a Islã. Kako objasniti nečiju pripadnost islamu nema nikakvog doprinosa sa drugom životu za islam? Koliko godina sjedi na ovakvim mjestima, koliko godina tanja pada na srdu, ne bi mi je stanje njegovog komšije koji se okreće od Allaha subhanahu Volgens dat van mijn woorden is Allah subhanahu wa ta'ala hier soms een goed goede. Dit goed. ويريد الدم من عرض خلق الرجل ونكو بكله معناها الله سبحانه وتعالى وقلوله ولنصري يتصل الإمام عليه الصلاة والسلام. Daarvoor is het van mij door die beschoten sollen de woorden zijn en de botten van većina smo radnici nekakvi radimo na poslovima, možda i odgovorni, kako obavljamo svoj posao? Odgovorno, savjesno, dolazimo na vrijeme, odlazimo na vrijeme, marljamo, nakon kako se traži od nas, obavljamo posao. Pa da mora koji nas vidi, koji nas promatra, manje nas promatra i traži na vrijeme. Pa da oni koji nas promatraju, oni koji svakodnevno kontaktiraju s nama, kažu, govorim s njima, on se boji Allah, zato, je ovako. zato ovako, opadi se. I ovako savjesno obavlja svoj posao. Tako da s nam rane obaveza da shodno svojim mogućnostima radimo za islam. Da ne obavljamo ima tamo određena skupina ljudi koji se pozivati i objašnjavati Allahu subhanahu wa ta'ala. Kratko u ovom drugom dijelu hudbe nekoliko praktičnih savjeta na putu rada za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru kako bi neko pitao dobro vijest s naše stanje tako, ali što da ja radim? Koja je moja uloga u samom tome? Prije svega, u našim planovima, našim brigama, našim razmišljanjima mora da bude mjesto za Allah i u vjeru. Naprotiv, trebalo bi da nam bude najveća briga Allah i u vjeru. Ali barem koliko toliko mora biti mjesto u našim, u našim brigama, našim razmišljanjima za Allah i za Allahu vjeru. Kako da se zalažemo za nešto što ne posjedujemo u svome srcu, o čemu ne razmišljamo. Pa nas dakle briga za u vjeru mora postaknuti. Zatim, drugo, obaveza svima nama obaveza svima nama, nakon bi muslimani, muslimanka, da odvoje svoje svoga vremena, makar malo, makar jedan sahat, da se podučavaju u svojoj vjeri. Da se podučavaju u svojoj vjeri, ako su mogućnosti da sjedu pred nekoga, pred učenije ljudi i da slušaju od njih Allahu vjeru, kako bi na ispravan način podučili se svojoj vjeri i na ispravan način obožavaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar osnovno pitanje, za koja čovjek sutra neće imati opravdanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Da se podučiš telahidu, njegove važnosti, njegove bitnosti, da se podučiš njegove suprotnosti, širku i opasnosti, da se podučiš nalazu, njegovim ukrenima, njegovim vađivima, onome što na nas, da se podučiš propisima posla, da se podučiš, podučiš propisima zekata, trgovac, trguješ, da se podučiš propisima trgovine, obaveza svima nama da se podučimo makar osnovni osnovnim pitanjima našoj vjeri kako bismo ispravno obožavali svoga gospodara. Zatim treći, brinimo se za Allahovu vjeru, podučavamo se Allahu vjeru, onda to dakle moramo primijeniti u svome životu. Ono u čemu razmišljamo i da je noć, ono čemu se podučavamo, o tome dakle, jer to moramo i primijeniti u svome životu, svoj život uskladiti po tome. I kada sve to radimo, onda ne smijemo zastati na sebi, kod sebe, već dakle ovo svjetlo, ovo znanje, i za Allahu subhanahu wa ta'ala knjige i sunata Allahu poslanika alihi salatu sallam koliko su mu mogućnosti dostavljeni drugim. Allahu poslanika alihi salatu sallam postiče nas na to pa kaže dostavite od mene makar jedan ajet. Dostavite od mene makar, makar jedan ajet. Također kaže nije prije nam bilo vjerovisnika i poslanika da nisu imali svoje pomagače, da nisu imali svoje prijatelje koji su se držali njihovih savjeta, njihovih ustava, slijedili njihove, njihove i njihove narodbe. A nećemo biti pomagači Allahov poslanika ali i sada sam. Niti mogu izgledati, ukoliko, niti biti izgledati ukoliko ne budemo brinuti, ono što nam on Ukoliko ne budemo pozivati onome će vam on Allahov poslanika ali i sada sam pozivao. Znajmo dobro da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći svoju vjeru s nama ili bez nas. Ovo vjerujte dalje. Pitanje samo da li mi idemo s njom ne. Ovaj jedan dakle zasigurno Allah subhanahu wa ta'la obećao da će ovo ovaj vrijeme proširiti više od koji je bila proširena, da će proširiti po cijelom svijetu. Sve da te sunce opasilo, da će ova vjera doživjeti, jer doći će do tih mjesta. Samo pitanje da dakle, li hoće li samo bez nas. Hoćemo mi s njom ili ne. Pa dakle, ne mogu upropaštavati svoju dušu i svoju dušu ispričavati ogromnom dobrom. Već ustanemo, natječimo se s vremenom, nadam za ovu ono vjeru što je god moguće više